เมตตานิสังสุตตะปาโท เมตตาญาพิขเว เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภหุริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมาราธายาเอกาคสานิสังสาปาติกังคากตเม เอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินา ปาปะกังสุปินางปาสติมนุสานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติเทวตาราคันตินาสอาคิวาวิสังวาสาทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุรโหกาลังกโรติโอตริงอาปติวิชันตัวพระมโลก ัวปะโวมุติเมตายาพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายพหุริกตายญาณีกตายวัตุกตายอนุติตายปริจิตายาสุสมาราทายาอิเมเอกาตสานิสังสาปาติกังคาติอิธรรมโวจะภะกวาอาตมนาเตภิัวปะควะโต วภาสิตังอภินันทุนตี